Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն, աֆրա բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Ղուշչիլար գյուղը հիմնված է Վելիջան իշխանի Բերթասարից դեպի արևելք խոնարված լանջի վրա։ Բնակիչների նախնիները այստեղ են գաղթել Պարսկաստանի Ղարադաղից։ Ղուշչիլար կամ Գուշչիլար այս բնակավայրն ըստ էության Բերթավանք անունն ներկրում նկատի ունենալով համանուն եկեղեցին, որի մասին ակնարկում է Մակար Բարխուդարյանցը։ Ըստ Լավասարքսյանի ստուգաբանորեն տեղանուն ունի Կաս Լեռներ, Սուրբ Լեռներ իմաստը։ 1807 թվականին գյուղն ուներ 149 բնակիչ, իսկ ահա 1895 թվականին այդ թիվը կրճատվել հասել է 63-ին։ Տեղեկությունները հաղորդել է Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանը։ Գյուղը վերջնականապես լքվել է 1939 թվականին։ Հադրութի շրջանի այս գյուղում է գտնվում նաև Բերթավանքը, Թաղածածկ դահլիճի հորինվածքով այս միանավ եկեղեցին կառուցված է տեղական խառը կամ անմշակ քարերով ու կրաշաղախով։ Թաղն իրականացված է կիսաշրջանաձև եւ առնվազն երկթեք ծածկի տակ։ Հուշարձանը ներկայումս գտնվում է կիսավեր վիճակում։ Պատերը զգալիորեն քանդված։ Դրանց հաստությունը չի անցնում 90 սանտիմետրից։ Մուտքն ըստ էության բացվում է արևմտյան կողմից, որն այժմ պատի ավերակված լինելու պատճառով գոյություն չունի։ Եկեղեցին ունեցել է ըստ էության թվով երկու լուսամուտներ, որոնք բացվել են արևելյան եւ արևմտյան կողմերից։ Վերջինս արևմտակողմ պատի փլուզման հետևանքով ներկայումս չի պահպանվում։ Արևելյան կողմում խորանն է, այստեղից բացվում է մեկ լուսամուտ։ Հուշարձան ունեցել է բեմ բեմի կամ խորանի աջ ու ձախ կողմերում Խորանի կիսակլոր պատիխորության մեջ արկա են երկու քառանկյունաձև որմնախորշեր կամ մեկական պատուհաններ, որտեղ ըստ էության պահվում են եկեղեցու սրբությունները։ Եկեղեցին ներքուստ ավանդատներ չի պարունակում։ Հուշարձանը կարելի է վերագրել 16-17-րդ դարերին։ Վանքն ունեցել է նաև այլևայլ պարզպապատ շինություններ, որոնք դժբախտաբար չեն պահպանվում եւ մնացել են նրանցից մնացորդներ վանքը ներկայումս օկուպացված է ադրբեջանի կողմից